iymon til bilan iqror bo'lish qalb bilan e'tiqod qilish va islomning rukunlariga amal qilish uchovi munofiqda til bilan iqror bo'lish topiladi va rukunlarga amal qilish topiladi biz qatorimizda yurib namoz o'qiveradi hattoki shu josuslik qilib maosh olib farzand tarbiyalayotgan josus ham safizda namoz o'qib yuraveradi tilida la ilaha illalloh deyveradi agar til bilan bo'lgan amalga va zohirdek ko'ringan amaldagi bilan mukofot barobar bo'ladigan bo'lsa eng katta munofiq bilan eng katta ixlosli odamning mukofoti barobar bo'lgan bo'ladi demak shu ixlos sifati topilmaganligi uchun o'rtadagi e'tiqodun biljanan qalb bilan bo'lgan e'tiqod topilmaganligi uchun u do'zaxning eng pastki qismida bo'ladi shuning uchun birodarlar agar bir shu ixlos sifatini paydo qilishlikka harakat qilmas ekanmiz bizning amalimiz hammasi habata bo'ladi oyat kalimaning ma'nosi vallohu alam shuki va ma umiru illa liya'budulloha muxlisina hunafa biz faqat tilimiz bilan iqror bo'lishga ma'mur bo'lmaganmiz yoyinki zohirda bir amal qilib qo'yishlikka ma'mur bo'lmaganmiz dinni faqat alloh subhanahu va taoloning o'ziga xolis qilib ixlos sifati bilan amal qilishlikka biz ma'mur bo'lganmiz agar bu sifatni vujudga keltirmasak alloh subhanahu va taoloning oldiga borib talab qiladigan mukofoti yo'q bizga birodarlar nimaga odamlar uchun bo'lsa odamlar seni maqtagan deydi shuning uchun ba'zi vaqtlarda amaliz yoki boshqaga o'zingizni xaridoringiz nihoyatda ko'payib ketayotgan vaqtda o'zingizni bir tekshirib ko'ring xaridoringiz yo'qolib borayotganda alhamdulillahki shu vaqtda menga ham ixlos sifati nasib bo'lyapti deb e'tiqod qilmoqligimiz kerak